Čito vrijeme ova vjera radi da uhrpa ovaj umet da umet u svakom pogledu nimalo ne liči na Benu Israil. A Benu Israil je uvijek iz Ćoškova ili raznim vidojima dao do znanja se neće pokoriti onome sa čime su došli Allahu i poslanici. A zatim, poštovani džemate, koristimo ovo časno mjesto da upitamo bosanski narod kuda je krenuo. Ovaj put na kome se sada vodi direktno u džehennem. Put razvrata, put otkrivanje stidnih mjesta, put odlaska na more i pokazivanja drugima ono što je Allah te bareke wa ta'ala strogo zabranio dozvolio da se pokaziva samo pred mužem ovaj narod je krenuo u pravcu izazivanja Allahove tabarake wa ta'ala srđbe, izazivanju raznih porevećaja u Allahovom sistemu, Allah tabarake wa ta'ala je sabur, onaj koji najviše ima sabra, daje mnoge prilike ovom svijetu ne bili pameti došao a ovo sve radimo ili ovo radi naš narod iz mnogo razloga. Jedan od razloga je pokušati ostati u dinu, zvati se musliman, a svim svojim dijelima govoriti kako nisam musliman. Ovo je nespojivo. Ovo je znači nespojivo, da pokušamo jezikom tvrditi da smo muslimani, a svojim dijelima negirati da smo to isto. To je upravo na sceni danas kod ovog našeg bošaškog naroda. I nema problema potrošiti se i goriti na ome suncu da bi se obišla nekakva dovišta, da bi se odilazilo na razne širkijate i na mjesta tražeći nekakvu sreću. Bolje sutra, a bolje sutra i sreće se traži u Kur'anu i Sunnetu. Evo idu bošnjaci kako je prestao vlada kolje 95. Idu svake godine pod parolom ukopavaju mnoge koji su pronađeni u genocidu Srebrenici. Dozvoljeno je otići klaniti dženazu i dozvoljeno je ukopavati preostale koji su nađeni. Ali se postavlja mnogo pitanja Ima li pouka? Ima li pouka za razumom obdarene? Tolike godine idemo i okupljamo se tamo. Jesmo li bolji muslimani posle dženaze? Jesmo li bolji muslimani nakon 11 genocida? Jer ako se već trošimo i na tom užarnom suncu tamo se okupljamo, moramo postaviti pitanje šta je rezultat tog kupljanja? Zašto smo tolike pare potrošili? Zašto smo toliko vremena izgubili, a ne vidimo da smo se popravili? Čak i majke srebrnice, mnoge od njih, nemaju snage da stave mahramu na glavu. A i one koje su stavile, Nije to hijab koji je propisao Allah te bareke ve taala. Nije hijab boje da se pokrije kosa, a da se sve ostalo pokaže ili izbaci. Nego je hijab propisan da pokrije ženu, da ona ne bude zavodljiva drugima. Zato Allah te bareke ve taala kaže: "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim neće Allah promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne počne mijenjati sebe nećemo izaći ni iz duhovne ni iz ekonomske ni iz nemoralne ni bilo koje druge krize osim na način kako je to ova vjera postavila ovo je din pa zbog toga pozivamo bošnjake nakon što su ih pozvala braća iz naše mauči i obratili se bošnjacima, bosancima, da malo razmisle kako i drugi obunjavaju i zavaravaju i lažna obećanja nude i okreću ih proti svoje, svog naroda kome pripadamo i mi i žele od nas prikazati smo mi ljudi koji nikako ne znamo normalno živjeti. Kao ovo sada što imamo u stvarnosti, kao ovo je normalan život. Kada ne možemo vidjeti jednu normalnu, moralnu porodicu u bosanskom narodu. A volili bi da nismo u pravu. I volili bi da nam neko kaže, izvini, ali bosanski narod ne zna šta je nemoral. Bosanski narod ne zna šta je alkohol. Bosanski narod ne zna šta je kamata. Bosanski narod ne zna šta su širkijati. Bosanski narod ne zna šta su sirbazi. Bosanski narod ne zna za poniženje. Bosanski narod ne zna za korupciju i mito. Naprotiv, kamo sreće da opet mi ne budemo u pravu. Jer nas interesuje da se spasimo i mi i naš narod, da ne odemo u džehennem, a znamo li dobro i znajmo dobro da Allah te bareke wa ta'ala je dao i dozvolio džehennemu da progovori kada bude potrebno. Jevme na kuli džehenneme halim teleti i na dan kada kažemo džehennemu jesi li se napunio misle ljuda će prevariti Allaha misle ljudi da Allah te bareke od Allah nije šedidu liqab, da Allah nije onaj koji žestoko kažnjava i da se sa Allahom te bareke od Allah ne može niko igrati i da je već Allahova kazna tu kada ljudi kao hajvari žive. Šta je upustno svega toga ako tu nije kazna? Kada ljudi nemaju sreće u životu, kada u bolnicama vidimo da je haotično stanje, šta je to ako već nije kazna? Pa će progovoriti toga momenta džahannam i kazati hel mim mezid, ima li još ljudi i džina za džahannam? Allah te barake u otara još na dunjaluku vas smjernice ljudima. Pa kaže, tarifu fil dženneti, u oferikum fisa'ir. Već se ljudi dijele na dunjalu koji pripremaju. Jedni idu u pravcu dženneta, a jedni idu u pravcu sa'ira, to jeste džehennama. Gospodaru naš, sačuvaj na džehennemske kazne. Uputi naš narod da progleda i sunnetom, da ne bude obmanut i da bude svjestan da Allah te bareke o ta'ala nam je dao jednu šansu a to je ovaj život koji će proći i evo vidimo da je mnogima istekalo istekao period boravka na ovom svijetu a i mi smo još pitanje momenta šta ćemo reći svome gospodaru šta ćemo kazati Allahu Đelešanuhu mi smo bili narod koji je morao da se dokaže Srbima i Hrvatima da smo i mi nemoralni mi smo bili narod koji se mora dokazati da smo i mi korumpirani. Mi smo bili narod koji smo morali dokazati da pored Allaha ima drugi bogova na ugubila. I da se Allah Želešanu može obožavati kako se nama čepne. Mi smo morali biti muslimani sa imenima, a sam nam je život kog od Laha i nevijednika. Hoće li to biti dovoljan odgovor? Hoće li Allah Đelešanuhu bosanskoj naciji napraviti izuzetak i kazati vi kod mene imate poseban statut i status i vi nećete u džahnem zbog ovoga ili onoga. La tebe dile fi halqillah. Nema promjene u Allahovom sistemu. Nema kod Allaha nagodbe da ide po takvoj nagodbi, onda ne bi amiće poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, koji su rođeni na najboljem komadu zemlje u Mekki, koji pripadaju najboljem porijeklu i plemenu Kurešiju, koji pripadaju lozi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, neki od njih su i pomagači bili, Mi danas malo imamo pomagača, Često bi nas i džamijski golubovi, koji više ne izgledaju lijepo kao golubovi, mnogi od njih, prodali za sitne pare. A Ebu Balib je bio pomagaš Muhammeda s.a.v. Branio ga od nevjednika ostali, iako je sam bio nevjednik. Pa ako oni neće imati opravdanja, ako roditelji poslanika Muhammeda s.a.v. Abdullah i Amina neće nikada u džendet ući. Iako su rodili najboljeg sina svih vremena i najboljeg čovjeka svih vremena i najboljeg resula svih vremena, oni u džehennem. A poslanik Ali Sratu Osram u vesile, el u vesile, posebni džennet koji je najbliži Aršur Rahmanu, koji će biti pripremljen za Muhammeda sallallahu alaihi ve sallame. Pa o bosanski čovječe, šta misliš na ovog, nakon ovog svega? Da će ti Allah te bareke o ta'ala sa tvojim mitom, hođama i hađijama pripremiti posebno mjesto u džennetu zato što je tebi neko naučio za pare ili zato što si ti čiste duše nikome ne misli zlo samo sebi ko, ko, ko, ko bajagi u stvari ti nikome ne želiš dobro a najviše kome čini zlo, čini samom sebi. Jer će te Allah te bareke o ta'ala ispitivati i neće ti ni švedska, ni engleska, ni zapadna viza od koristi biti. Jeumela jefa umarun vola benun, neće ti ni sinovi tvoji moći pomoći, kojima već velike dvorce praviš. Ni će ti moći tvoji metak pomoći, Sve će to biti bez veze. Sve će to možda biti još gorivo za džehennem. Ako ne doneseš Allahu te bareke u ta'ala din s kojim je Allah zadovoljan, a ne tvoj komšiluk ili tvoja nacija ili tvoje hođe i hađije koji danas nemaju snage da pokriju svoje žene. Prebrojte koliko je hođenica otkriveno prebrojte koliko je hađinskih žena okriveno, da ne idemo dalje na druga koljena. Gdje je ljubomora prema dinu? Gdje su one stare hađe koje nisu dale da se joj oči, da se kaže joj, a danas gledaju u unuke i njihove pupkove, la haule vola kuvata illa billa. Jer ovo ono sa čim će Allah te bareke barekevo ta'ala oprostiti bosanskom narodu. Pa se bojimo kazne i znajmo da je Allah te bareke u ta'ala mnoge narode koji su mnogo brojni bili. Bosanski narod ne može spasti ni u nesrstani. Mi smo narod koji haman ne postoji. To je mali narod u moru naroda. A koliko je Allah Đelešanu od Nuha na ovamo uništio veliki naroda koji su nepokoni prema Allahu tabareke wa ta'ala bili i nisu poslaničke naredbe i zaslanice dostojno i dostojanstveno i dosledno slijedili. A mi se vraćamo naš serijal i takvaluk govoreći o onome što jedino u ovim danima može tebe i mene sačuvati da ne udemo ini u džehennem. Jer nema sudije i kadije šarijatskog, nema sultana koji ti može narediti, obori ne gledaj u to džehendemsko meso, ne gledaj u to džehendemsko meso, Obori pogled, sakri svoj sluh, bježi od naroda koji izaziva svaki dan kaznu od Allaha tebareke wa ta'ala. Pa se Allah tebareke wa ta'ala obraća mu tekijama, i daje savjeta i naredne mu tekijama. Allahumme dja'alla lil muttaqina imama. A mi kažemo gospodaru, daj da se bogobojazni na nas ugledaju. To jeste da mi budemo još bogobojazni, da se imaju u šta ugledati. Allah te bareke wa ta'ala nastavlja da spominje takvaluk u suri El maide A vi znate da je sura Al-Ma'ide društvena sura, trpeza, sopra, ljudi okupljeni, trebaju da se najedu u dva, u dva smjera ili trebaju da zadovolje dva želuca, želudac koji jede dunjalučku hranu i drugi želudac koja se duša, koji se duša zove, koji jede plemenitu hranu, Allahovo, koji jede plemenitu hranu od Allaha te barekevo ta'ala pripremenu, koja se na, nalazi upravo u Koranu i Sunnetu. I među vjernicima često dođe do mržnje i do osvete i zavidnosti, pa i do prolijevanja krvi da Allah te barek u ta'ala sačuva. Pa nam se Allah te barek u ta'ala obraća u 11. ajetu sure El Maide pa kaže Ja eyuha alladina amanu, uzkuru ni'met Allahi alaikum, إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama. Kada su neki ljudi htjeli da vas se svojim rukama dočepaju, pa je Allah omeo ruke njihove. I bojte se Allaha dželešanuhu. Ako ste vjernici i neka se vjernici samo u Allaha te bareke o ta'ala pouzdaju. Draga moja braćo, zavidnost, draga moja braćo, razni vidovi duhovnog oboljenja kod mu'mina proizvode negativne posljedice da počne mu'min kome je iman oslabio da se pata svojim rukama za mu'minsko tijelo ili da upotrebi svoj jezik i da napadne na čas muslimana, na njegovi metak svojim rukama ili svojim rukama da krene i da oskrvani, oskrvani, oskrvani krv muslimana. Što je česta nas pojava i mi vidimo da su muslimani danas često žestoki jedni prema drugima, a kukavice prema nevjernicima. A trebalo bi biti obrnuto, adilletin ala mu'minin wa a'izzatin ala kafirin da budu ponizni puni samilosti puni snage za oprostom za dijalogom prema kome? prema mu'minima a da budu žestoki i odvažni ponosni prema nevjernicima to je din a u protivnom je to nešto drugo pa nam Allah ode daje savjet, da vodimo računa o svojim rukama. A ruke, draga moja braćo, neće same proraditi ako se srce ne uprlja i ako jezik se ne uprlja. Ruke su treći dio ili treća stvar koja se aktivira u činjenju i loših dobrih dijela. Pa vi znate kada ehlom srne dijeli iman da kaže da je to objeđenje u srcu, da je to potvrda jezikom, govori jezikom i da je to potvrda dževareom, znači organima tijela. Tu rade ruke i noge. I ostali dijelovi iz globovi kod čovjeka potvrđuju taj iman. Isto tako me humul muhalefe, suprotno od toga, ono što može da narušava iman, su isto ova tri organa. Srce ako oboljava ono, opada iman i narušava iman. Jezik ako izgovara ružne riječi, ribeti, nenimeti, laže i potvara, narušava se iman kod čovjeka. Ako ruke idu prema vratu muslimana i prema njegovom tijelu, to je dokaz da iman polako slabi kod tog čovjeka. Pa zato je rješenje u svemu ovome takvaluk bogobojaznost, وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Zato se bojite Allaha Đelešanu, dobro pregledajte šta je sa vašim srcima, stavite svoj jezik pod kontrolu, zato je jezik ružan organ i nema čovjeku ništa mrže kada mu se neko naruga. Zato jezik treba da bude iza zuba i da samo spominje Allaha te bareke o ta'ala i donosi salavat na poslanika ali se ratu o sram. To jeste da jezik samo govori istinu. Pa i onda kada je protiv tebe samoga, to je dokaz iskrenosti. I bojte se Allaha te bareke o ta'ala u pogledu svojih razmišljanja, svojih odluka, koje mogu često ruke da sprovedu. I zato Allah te barek evo dala na jednom drugom mjestu kaže Vola telku bije i dijekom ile tehluke. Vola telku bije i dijekom ile tehluke. U ahsinu inna Allah juhibbu muhsinin. I ne bacajte se svojim rukama u propast. To ne znači da se čovjek ne može nogama baciti u propast. To ne, može, to ne znači da se čovjek ne može bez ruku helačiti, ali ruke su uglavnom najveći opipivač svakog ili dobra ili zla, da nas Allah te bare te ta'ala učini od bogobojazni. A nakon toga, u 27. ajetu iste sure, znači sure El Maide, Allah te bare tebo ta'ala nam navodi praktično primjer šta se može desiti ako proradi zavidnost, šta se može desiti ako srce oboli, I ako jezik oboli, šta će onda ruke na kraju moći sve da urade? Pa kaže uzvišeni, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَ بْنَيَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانَ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Kaže, govorim događaj koji je vezan od dvojici Ademovih sinova o Habilu i Kabilu onako kako je to bilo. <clears throat> Nisu dvojica kurban primijeli pa je Allah od jednoga primio a od drugog nije. Pa ovaj reče sigurno ću te ubiti sigurno ću te ubiti Allah prima samo od onih koji su bogobojazni reče ovaj drugi. Znači, ovo je praktično, praktičan primjer šta se dešava među rođenom braću. Ovo su, draga moja braću, dva brata po krvi i dva brata po vjeri. Šta se tu svašta može desiti? A onda šta mislite ako su dva brata samo po vjeri, a i kod jednog i kod drugog oslabila vjera, ili vjera često paravan. Jer mi danas često vidimo kada muslimani dođu u iskušenje džaba ti je govoriti bojte se ljudi Allaha. Džaba je govoriti ljudi ima Allahov zakon. Fa izdana za'atu fi šeji fa rudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minune billahi wal jevmi l'akhir. Dalik je hajru ahsanu te'uvila ako se negde napravi belaj I ako se muslimani raziđu, posvađaju se, ima sudija koji se zove Kur'an i Sunnet, to treba vratiti Kur'anu i Sunnetu. Ko će to uraditi? Pa to će raditi i na tome će raditi ko? Onaj ko vjeruje ispravno u Allaha i sudnji dan. Ovo je, kaže Kur'an, najbolje tumačenje. Ovo je ovako najbolje u ahsenu tevila. Ovako treba tumačiti. Kogod drugačije tumači on, se skriva iza Kur'ana i sunneta. Znači, dvojca braći, ubi Kabil Habila. Zbog čega? Samo zbog toga što je srčano obolio i nije mu ni jezik ostao liješen te bolesti. Kaže, laaktu lennek, ubiću te. I ovo je laaktu lennek, te ekid. Zato su i preveli, sigurno ću te ubiti. Znači nije rekao, aktuluk, možda da te ubijem, a ok se ohladi, možda i neću. Nego kaže na aktulennek, ubit te sigurno. Znači nema drugog rješenja osim da te ubijem. Ne mogu se drugačije raz, razrahatiti, ne mogu nikako doći sebi dok mrtva glava ne padne. Ali kako postupa Habir? On ne kaže, pa te, te, tebe treba ubiti. On njemu govori kod rješenja. On njemu kaže, innema je min al muttaqin, da znaš, Habir, samo, da Allah prima, eto ti si radio posao i ti si zaklup. Ti vanštinoš, vanštinom imaš islam, ali ti bali nešto. Nije dovoljno samo da čovjek nešto mehanički uradi. Mora postojati suština, mora postojati skrušenost, mora poniznost u dijelu postojati, a da ne govorimo na dva uvjeta, to je iskrenost i spravnost. Innema je takabbelullahu minel mutatim. Dragi moj brate, budi bogobojazan. Sigurno će ti Allah primiti. Nemoj se zamarati. Nemoj da svako sjelo i svako prelo bude predmet govora o nekome koga ti smatraš da je zaluto. Pusti ga kraju. Kaži gospodaru tebi hvala kada si me obdržao na pravom putu. Ali se je bojati Ako ljudi konstantno pričaju i konstantno ružne riječi valjaju i lažu i petljaju, da je problem srca, a evo jezik već, čujemo šta priča, ostalo je samo još ovo treće, la haula wa la kuvata illa billa, molim Allaha da barak evo ta'ala, da budemo od Boga bojasni. Dalje Allah dželde šanu u 35. A ovo kažemo da je društvena sura, koja hoće da uredi društvo, kada sjednu za sofru, da to ima smisla. Da ta sofra ima, u toj sofri ima mjesta za svakoga, da niko ne gleda da pojede pravo svoga brata. Nema veze što je toliko kašika, treba svak na kraju da bude zadovoljan i da želi da u, u takvoj sofri učestuje. Zbog toga Allah tabareke ve ta'ala ovoliko puta spominje takvaluk, a ja mislim da ćemo morati još jednu hudbu posvetiti samo da bi prebrojali takvaluk je u suri Al-Mahide, a onda krenuli dublje u druge kuranske sure. Allah tabareke ve ta'ala ove ajete kada ih čitamo i gledamo, draga moja braćo, tefsir ovih ajeta, Nema veze što su oni razmaknuti. Pa evo vidite prvi ajed 11. za danas, drugi 27. a treći 35. Ali sve kao da su u po jedan do drugog. To je mudrost govora Allaha te bareke u ta'ala. I to je dokaz za Kur'an sam sebe objašnjava. Pa evo trećeg ajeta u kome Allah Želežanu se obraća da ne bi čovjek zapao u ovu situaciju kao kabil ili prije toga da ne bi svojim rukama svašta uradio pa se na kraju debelo zato kajao kaže Allah te bareke wa ta'ala ja ejuhel ladina amanu takullah وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون O vjernici, ovdje gore Allah te bareke o tala navodi prvo vjernike da razmišljaju o blagodatima. I završava uglavnom ajete posjeća na takvaluk. A ovdje Allah Đelešanu odmah nakon o vjernici kaže o vjernici, budite bogobojazni. To je preduvjet da bi mogli imati ovo drugo. U obetavu i lehle osilete i gledajte da Allahu naklonost dobijete. Gledajte da se umilite Allahu te bareke wa ta'ala u ađahidu fi se bilihi i bolite se, budite u na Allahom putu la'allakum tuflihun. To je put spasa. To je rješenje za vas da budete bogobojazni, da gledate da se Allahu umilite. U obetavu ilaihi l'vosilete. Ovdje je spomenuta riječ el'vosile. Što se prevodi da je ovo metod, način, god kako da se približimo Allahu tabarak evo ta'ala. A nama vjernicima je naređeno da kada čujemo ennida, kada čujemo ezan, da molimo Allaha te bareke wa ta'ala da podari našem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, al vasile. To je posebno mjesto u džennetu koje je najbliže Aršur Rahmanu. Koga je Allah te bareke wa ta'ala pripremio za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, A mi za sebe moramo moliti vasile na dunjaluku. A to je ko da dobijemo od Allaha Đerlešanu koji se sastoji u takvaluku i koji se sastoji u džihadu. Zašto ljudi nas ne idu u džihad? Zato što nisi Bogu bojasni. Jer ko se boji Allaha te barek evo odala, za njega nema granica, za njega nema daleko, za njega nema umrijeću, poginuću, bit ću ranjeni. Šta će moja žena i djeca? Ko će njih raditi? Ko je za, Znači, on je razumio ko je Allah. I on zna šta hoće u životu. I takav ide na Allahov put. Bori se davetom i džihadom da uzdigne Allahu te bareke u ta'ala svjetlo da se na takav način približi Allahu te bareke u ta'ala la'allakum tuflihun. I to je metod ili kod da se postigne ono sa čime je Allah tabareke wa ta'ala zadovoljen. zadovoljan. Aqulu qawli hada ostavila li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim u ahiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت Ne zna čovjek kako Allah Žešanu pet stvari navodi da ne zna, ali mi ćemo za danas navesti samo dvije. Ne zna čovjek šta će sutra postići. Ovo znači ne zna gdje će sutra biti ne zna šta će ga steći i snaći i ne zna čovjek u kojoj će bukvalno zemlji umrijeti. Ja sam imao nije da danas držim hudbu svojoj braći u Zenici, ali Allah te barake od tada dao da sam ovdje svojom braćom. Ima i radosni, a to je da je Allah žele šanu počastio me sam dobio sina, molim Allah te barake od tada da bude naš Harun, Allahov rob kojim će Allah te bareke o ta'ala biti zadovoljan, koji će nastaviti biti bolji od svoga babe bolji da'ija i bolji muđahid na Allahom te barake wa ta'ala putu. Ali gdje se god nađemo, moramo, kao što je Isa alaih salatu wasalam govorio, وَجْعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ i učini me da budem od koristi, to jeste da budem peričetan, gdje god bude. Pa zato vjernik nikad ne gubi. Ako nije negdje stigao, Stigao je tamo gdje je već bilo određeno. Tu je trebao da stigne. Dalje nastavljamo i kažemo nekoliko još riječi o takvaluku. Naime, radi se o 46. ajetu gdje Allah te barake o ta'ala govori o tomu bare čovjeku. O Isa, ole i salatu o salam. Oko koga se danas veliki sporovi vode. Jedino mi muslimani i kad kažemo muslimani mislim praktičari a ne oni koji se pripisivaju islamu, jer mnogi ljudi koji se pripisuju u islamu ružno spominju i stali se na tu osaran. Koriste ga kao vid psovke kada i neko naljuti. A onaj ko uvredi čas poslanika ali se na tu osaran, bilo kojeg, on s tim izlazi iz dina po itifakul ulema. I zato mi muslimani vjerujemo u sve poslanike. I to je od našeg imana. Ne možemo drugačije biti nikako muslimani. Kaže Allah te barek evo ta'ala opisujući Isa alaih salatu wasalam i njegovo razumijevanje i te vrata inđila. وقفينا على آثاره بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين Posle nismo, znači nakon niza slanja poslanika, poslali Sali salatu wasalam, sina Merimina, koji je poznavao Tevrat, prije njega objavljen, a njemu smo dali Inđil, u kojem je bilo upustvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen u kojem je isto tako bilo upustvo i pouka onima koji su bogobojazni. To jeste onima koji se Allaha boje. Vidimo da svaka knjiga koja je došla od Allaha te bareke wa ta'ala, svaka je imala takvavuk i svaka je imala sultana, to jeste šerijat. Pa je cilj svih poslanika bilo da se ljudi poboje Allaha te bareke wa ta'ala da prirodni budu, da bi sultan što manje posla imao. Dalje Allah te bareke o ta'ala u 57. ajetu obraća se vjernicima koji danas često traže sebi prijatelja kod oni koji smijavaju din islam. I javno i tajno. Pa kaže Allah te bareke o ta'ala ja i juhel ladina amanu لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين O vjernici, Ne uzimajte za prijatelje oni koji vjeru vašu za posmije i smijavanje uzimaju. Bilo one kojima je data knjiga, znači jehu kitabije, ili nevjernike, i Allaha se bojite ako ste vjernici. S kim danas mnogi muslimani pod navodnim znacima ili oni koji nisu razumjeli šta je Al-Vela od Bara i dalje su muslimani, ali im pali taj segment koji je jako bitan u našoj akidi, S kim sjede? Uglavnom sjede s ljudima koji koriste svoja prela i svijela da ismijavaju muslimane. Pa ćete i vidjeti kada najiđe žena pod nikabom kako ružne besjede iz njihovi usta izlaze. A ne do Allah, još kad bi imao hrabrosti, to jeste ti da Allah da imaš hrabrosti, pa da im da to momentu kažeš, zašto niste pokorni Allahu, zašto pijete ono što hajvan neće, Zašto puštate dimove koji sami sebi smrde, a kamo li onima koji i udišu, vidio bi onda tek ismijavanja i ponižavanja ove čiste vjere ili opravdanja kako to oni moraju. Onaj pije zato što ga boli stomak, a onaj puši zato što on ne može i njegov živčani sistem koji je već poludio i dobro oštećen, ne može bez tog strada koji se duhan zove. I zato nam Allah te tebareke wa ta'ala naređuje da ne uzimamo za prijatelje osim mu'mine. I to ne svakakve mu'mine. Jer ako budeš prijatelj s onim koji je na istom rangu kao i ti, neće plaho fajde imati. Jeste on je tvoj prijatelj u globalnom smislu, brat musliman, ali pristi prijatelj mora biti bolji musliman od tebe kako bi ti svaki dan sazrijevao i u svojoj vjeri bolji bio. I za kraj, pošto mi volimo da jedemo, evo doće nam ponovo Ramazan pa ćemo se udebljati. To je prilika da deblji deži na vagi, posle Ramazana izađemo. Sve se naopako krenulo. Pa smo mnoge ibadete koji imaju za cilj da se ljudi poboja Allaha Đalešanu zloupotrebili. Možda će neko kazati, Pa nemoj, sana, nemoj nas gađati s tim, mi nismo u tom rangu. Vidjet se u Ramazanu, ako nam Allah da nade zdravlja i života. Vidjet ćemo ko će to biti hrabar da donese i pozove ljude na iftar i kaže im dobit ćete po sedam datula i dobit ćete pomalo vode i ako kava na kraju bude ovo je najskuplji iftar kod Allaha tebara kevo ta'ala. Ko će imati radosti da nas takav, takvim iftarom dočeka? Koja će to kuharica stati iza takvog iftara? Dokle će se pričati negativno o tom iftaru? Za nismo zlopotrebili ibadete s kojim treba da se približimo Allahu te bareke wa ta'ala. Ali eto, pošto mi jedemo i pijemo, i jedemo često što ne smijemo da jedemo, i pijemo često što ne smijemo da pijemo, a mislimo da je to halal, onda nam Allah te bareke wa ta'ala šalje takvaluk, jer ne može policajac iza svakog obroka stojati da te provjerava šta si pojeo i šta si popio. Pa kaže Allah te bareke wa ta'ala وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ I jedite ono što vam je Allah dozvolio o dozvoljeni lijepi jela i bojte se Allaha te barake wa ta'ala kojeg vjerujete. Znači, ako već mora da jedeš, a znaj da se danas vodi rat protiv halal hrane, kao što se vodi nemoralni rat i za nekoliko godina pitanje oće li biti koja još muslimanka pokrivena. Zapadni sistemi Francuska ne čeka nove nikabe, nego nakon 300 pojava u Francuskoj i 300 nikaba koji su prebrojani, diže se država na noge da se zabrani zabr. Ovdje kod nas ne treba država da to zabrani. Mi smo to sami sebi zabranili i vidimo da mnogi nemaju snage da svojim ženama stave nikabe i da se pokore u tom pogledu Allahu te barek evo ta'ala. A i oni koji smo se pokorili kobajagi pa u tome, našim nikabima se dobro može sa strane šarijata prigovoriti. Pa tako svi smo u prilici da se pobojimo Allaha te bareke wa ta'ala u pogledu hrane i pića i oblačenja. A kulu kao li hada stavfila li u rekom stavfiruhu. إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين فانصر عبادك الموحدين اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابته اللهم اهدنا واهد بنا واجعل لنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم اجعلنا منهم ولا تجعلنا من القاعدين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا, وصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر